บุ๊กทู แปดสิบเอ็ด 81. 81. อดีตการหนึ่ง Passé 1. Passé 1. เขียน Écrire. Écrire. เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ Il écrivait une lettre. Il écrivait une lettre. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ Et elle écrivait une carte. Et elle écrivait une carte. อ่าน Lire. Lire. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ Il lisait un magazine. Il lisait un magazine. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม Et elle lisait un livre. Et elle lisait un livre. หยิบ Prendre. Prendre. ขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน Il prenait une cigarette. Il prenait une cigarette. เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น Elle prenait un morceau de chocolat. Elle prenait un morceau de chocolat. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux. Il n'était pas chanceux, mais au contraire, malchanceux. Il n'était pas sympathique, mais au contraire, antipathique. Il n'était pas sympathique, mais au contraire, antipathique.